D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Um Mikro de Jean-Marie Nau. D'Membere vun de verschidde Bahá'í Gemengen am Land, genee sou wéi an Dausende vu Plazen uechter d'Welt, feieren de Mëttwoch, 21 Abrëll, als e Feierdag. Et ass den Ufank vun engem reliéise Festival, dat sech iwwer 12 Deeg erstreckt. Et heescht Rizwan, wat esou vill wéi Paradäis bedeit. Den éischten Dag vu Rizwan, den 21 Abrëll, ass de wichtegsten Dag am Kalenner vun de Bahá'í. Et ass den Anniversaire vun där Zäit am Joer 1863, wou Bahá'u'lláh, de Begrënner vum Bahá'í Glawen, fir d'éischt seng Missioun bekannt ginn huet. Zënter där Zäit, also just iwwer 131 Joer, ass de Bahá'í haut déi am zweetmeescht verbreete Relioun nom Chrëschtentum ginn a fiert weider ze wuessen a sech ze verbreeden. Méi iwwer déi eenzel Feierlechkeeten hei am Land an eisen nächsten Emissiounen. Rizwan ass och d'Zäit, wou déi lokal Réit gewielt ginn, déi sech fir ee Joer ëm d'Affäre vun der jeeweiliger Gemeng bekëmmeren. Well de Bahá'í Glawe kee Clergé huet oder Leit mat Leadership-Positiounen, spillt dëst Gremium, de lokale Bahá'í Rot, eng Schlësselroll. Wéi all Bahá'í Walen fannen se an engem Geescht vu Gebiet statt. Virun de Walen ginn et keng Nominatiounen an all déi groussjäreg Membere vun der Gemeng schreiwen op e wäisse Walziedel d'Nimm vun de Leit déi si mengen am beschten der Gemeng hinnen en Dingscht erweisen ze kënnen. An da wollt ech nach kuerz en neit Buch vum bekannte Philosoph Keith Ward virstellen. Et ass eng Erausforderung un all déi, déi mengen, d'Relioun hätt keng Roll méi an eiser heiteger Welt ze spillen. D'Buch ass op Englesch mam Titel The Case for Religion. Hei e bësse Luef vun de Kritiker. E brillant Buch, wat sech gutt liest fir reliéis Leit an déi, déi sech als net reliéis bezeechnen. E Buch iwwert d'Thema vun eiser Zäit, d'Wichtegkeet vun de Reliounen, trotz allem wat se net erreecht hunn. Den Auteur, de Keith Ward, verteidegt d'Relioun virun der Uklo, vu sou ville Wëssenschaftler, dass Relioun keng Daseinsberechtigung méi huet, dass se geféierlech an intolerant ass. Den Auteur ënnersicht d'Wierker vu Schrëftsteller, Philosophen, Psychologen a Soziologe vun héchstem Rang, dorënner zum Beispill de Karl Marx, de Sigmund Freud an den Emile Durkheim. A senger Defense fir d'Relioun bréngt en eis eng rational Rechtfertegung fir reliéise Glawen. Hie weist eis, wéi Glawen eis Weltusiichte kann dramatesch änneren an eisem Liewen en neie Sënn an Zweck ka ginn. Mee hie warnt eis awer och, dass et net néideg ass, dass déi reliéis Traditioune sech ännere muss, pardon, dass et néideg ass, dass déi reliéis Traditioune sech ännere mussen. Anstatt datt d'Reliounen sech an d'Hoer kréien, matenee streiden a matenee konkurréieren, musse se fir d'éischt méi tolerant ginn a Verständnis weisen. An do denken ech virun allem un de Groupe Agir hei zu Lëtzebuerg, dee jo en interreliése Groupe ass an dee sécher vun dësem Buch ka Gebrauch maachen. Hie seet weider a sengem Buch, si mussen eng global reliéis Siicht akzeptéieren. Op deem Choix, schreift den Auteur, hänkt d'Zukunft vun der Relioun of, a vläicht d'Zukunft vun eiser Welt selwer. Méi iwwer d'Buch fannt Dir um Internetsite www.oneworldpublications. D'Buch heescht The Case for Religion. erausginn vu One World Publications mam Auteur Keith Ward. An Iech Radio Ara Lond Nolauschterer nach e schéine Weekend a bis d'nächst Woch.